Udaberriko goiz argi batez, basuek eta mendiek beren edertasuna erakusten zuten. Pimpirinek beren egal koloretsuak zabaltzen zituzten zeinek ederrago. Guziak alegera zeuden primadera berri zelduzelakotz. Guziak? Ez, guziak ez. Lainu izeneko pimpirin xuria, tristeki egaldatzen zen lore batetik bertzera, bere kidei bekaizkeriaz behatzen ziela. Bertzeek ere, alen kolore bakarra ikusirik trufa egiten zioten. Non galdu ditun koloreak? Euriak ezabatu dizkin, ala? Erraiten zion batek, irriz. Menturaz, pimpirin izaiteko partez, laino batetik erorizati bat baizik, ez zaiz. Ez duna sekula pentsatu lainoen gana itzultzea? Zioen bertze batek. Laino desberdina zen, edo desberdina sentiarazten zuten bederen. Arratxalde batez, ordea, Pimpirin arrapatzaile bat agertu zen gole lagunak bizi ziren basoan esku batean gaiola bat zeraman, eta bertzean pinpirenean biltzeko sarea. Gizonura ura ezaguna zen bazterraietan. Behin baino gehiagotan baso horietan ibilia baitzen. Lagun anitz desagertu ziren gizonaren berri izanez geroztik. Basoan gaindi laster zabaldu zen deia daga kasu eman, kasu eman, entzuten zen nunai. Pimpirina rapatzailea badator. Gorde gaite zen lehen baileen. Pimpirina gordetzera ziren, baina debaletan. Gizon malizia trebetasun handiz erabiltzen zuen eskuan zeraman sarea, eta pimpirinak fite mugitzen baldin baziren ere bederazka kaiolan sartu ziren. Guziak? Ez, guziak ez. Gizonak koloretako pimpirina gustukoak zituen. Kolore biziko pinpiriren bilduma egiten baitzuen. Laino, beraz, arbuiatu zuen eta baztegera utzi. Lehenik, behingoz, Desberdina izaiteak onik bazuela gogoetatu zuen lainok eta egia erran, kontentzen dituzen trufa egin zioten kideak preso zirela ikustean. Merezia dute zioen bere baitan. Piskabat berantago, ordea, kaiolaren gibeletik zioalar, bire kidean laguntzera entxeatuko zela debilatu zuen. Bizikilan jerosa izan zitekeela jakinajen. Hura, lainoren ezustea eta ikara, pinpirin ahapariaren etxean sartu zenean. Etxearen moju batean, eunka pinpirin hilik gauzitzen ziren. Iskilinbek paretan itzaturik. Lainok ez zezaken konpreni. Baduia gizon honek burutik pentsatu zuen. Zergatik hiltzen ditu pinpirinak, gukaren kontra deus egiten ez dugularik? Ezin izan zuen bere gogoetarekin jarraitu. Preso zeuden pinpirin koloretsuek laguntza galdetzen ziotelako. Lehen bai lehen lagundu behar zituen, gizonak hil baino lehen. lagun gaitzan laino otoi gade ziotela aditu zuen. Zer bait egingo gozuen baina zer. Bat batean, idaia bat okan zuen. Etxean sartu zenean, marko usaina usnatu zuen. Eta etxeko paretak berriki zuritu zirela komprenitu. Marko ontzia han nonbait zitekeen. Margontziak orduko, bere sedea lagunei ezagutara zizien. Kaiularen burdin sarearen arteketarik, egalak eta gorputzak suriz margutu zizkien. Horen laurden denbaten buruan, kolore biziz jantziak ziren lagunak, bimbirin suri bihurtu ziren. ORAI ez zitekeen jakin zein zen jatorrizko pinpirin zuria eta zein margotua. Gelan sartzean, ahiturik elitu zen gizona. Nun ziren bada, harrapatu zituen kolore biziko pinpirinak? Bazter guzietan behaturik ere, pinpirin zuriak baizik ez zituen ikusten. Huna sorginkeria, hura ahidura. gizonaren agidurari asegea nagusitu zitzaia. Sumindurik gaiola lugera aurtiki zuen. Ostikoka jo zuen gaiola ireki zen eta preso ziren pinpirinak airatu. Pimpirinen agapatzeko sarea behiz eskuetan harturik, kanpora atera zen, biziki hau txika jolari eta pinpirintxuriai kasurik egin gabe. Paradaz bariatu ziren laino eta haren lagunak ies egiteko. Libro zeudenean, pimpirin guzi-guziak lainoren gana horbildu ziren. Mil esker egan zion, lehenaren bizkar egiten zuen batek. ikaski zure gaurkoa hiri esker. Hemen dikaintzina, sekula ez dinat bizkarremanen ni bizalakoa ez denari. Hik ez dun gureak bezalako kororerik egaletan, baina ire bihotza hortzadagaren koloretakoa dun. Laino, neoiz ez bezala senditu zen. Kontent, onartua, maitatua. bat batean, udaberriko lainoek ere parte hartu nahi izan zuten ospakizun hartan, eta euria oparitu zieten pinpirinei. Euriari esker, Pinpiren guzien egal txurituak garbitu ziren, eta denek beren kolore biziak berreskuratu zituzten. Ikustatez, lainoren horretan besta handi bat antolatuko zutela deliberatu zuten. Besta hartan etzen neor falta izan. Pimpirinek dantza egin zuten, Katialingorriak txaranga osatu zuten, kilkerrek abes batza. Eta laino, laino, neoiz baino ahoago sentizen. Geroztik, belaunaldiz belaunaldi animaliek elgarri kondatzen diote laino pinpirinaren historioa eta ala deno basortan neorrez da desberdina izaiteagatik sokoratzen.